Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītā ir 9 un 2 minūtes ar TV ētrā priestaris Pēteris Skudra un laiks šīs dienas katehēzei. Sveiciens visiem svētkos, šodien svinam, šodien svinam visu svēto dienu un jā, mēs visu svēto dienā eh, raugāmies uz eh, visiem eh, svētījiem, kas mūs var iedvesmot pašus būt svētiem, un tas ir arī tas mūsu aicinājums. Visi esam aicināti būt svēti. Un šīs dienas tad katehēzes temats būs arī tad mūsu personiskais aicinājums uz svētumu, tāpēc arī esmu aicinājis uz sarunu Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūta direktori, direktori Žaneti Narkeviču, un mēs gribētu jums, klausītāji, pastāstīt par kādu dokumentu, kas ir iznācis latviešu valodā. Mēs esam šo dokumentu lasījuši šeit ēterā, Radio Marija, bet tagad mēs to varam lasīt latviešu valodā katrs, un tas ir dokuments Gaudete et exultate – ko ir rakstījis Pāvis Francisks pirms eh, trim gadiem, tieši aicinot pārdomāt mūsu ikdienas svētumu. Tā kā Žanete, labrīt! Labrīt! Sveicieni visiem šajos skaistajos svētkos, visu svēto! Jā. Dienu. Mums eh, latviešu valodā ir pieejams eh, dokuments Gaudete et exultate. Ko tas nozīmē? Šis dokuments, tas <clears throat> ir pāvesta Franciska apstuliskais mm, pamudinājums. Gavilējiet un priecājieties, un uh, latviešu valodā no latīņu valodas tulkojot. Un uh, tāds kā apakšvirsraksts šim dokumentam ir um, cilvēka aicinājums uz uh, svētumu, uz svētu dzīvi. Um, šis dokuments uh, latviešu tika iztulkots šogad, uh, lai gan uh, tas jau mm, bija tapis pirms kāda laika, pirms kāda gada. Pāvils Francisks to bija jau pasludinājis šo dokumentu. Jā, un tad par, par ko šis dokuments ir? Um, kodolīgi sakot, šis dokuments ir kā pats pāvests Francisks saka, ir atgādinājums par um, kristiešu aicinājumu uz svētumu. Atgādinājums mūsdienu kontekstā, jo aicinājums uz svētumu ir kaut kas tāds, kas ir visos laikos bijis raksturīgs um, kristīgai mācībai. Tas nav nekas jauns. Vienīgi katrs laikmets prasa uh, Eh, prasa nu, atgādināt par šo ceļa iespēju. Un pāvests Francisks īpaši grib mūsdienās uzrunāt cilvēkus, uzdrīkstēties, būt drosmīgiem, dzīvot nevis remdenu vai kaut kādu, vai kaut kādu neizteiksmīgu viduvēju dzīvi. Viņš aicina mūs iet prom no tukša pavadīta laika, tukšas dzīves. Viņš aicina mūs uz kristīgo pilnību, uz kristīgās laimes, kristīgās mīlestības pilnību, uzdrīkstēties to dzīvot. Ar šo aicinājumu viņš arī uzsāka savu apstolisko pamudinājumu, un uh, tiešām viņš mums izceļ šos vārdus – priecājieties un gavilējiet uh, no Mateja evaņģēlija 5.12, jo <clears throat> patiešām kristīgā vēsts – Viņa ir tāda, kas aicina uz pilnību, uz eh, cilvēcības maksimumu. Viņa mums neļauj apstāties kaut kādā komforta zonā, remdenībā, ehm, tādā, varētu teikt, viduvējā ehm, stāvoklī. Viņa mūs aicina visu dzīvi iet šo svētuma ehm, ceļu. Jā, man arī uzrunāt šajā dokumentā pavas runā par tādu līdzsvaru, ka mums nevajag būt par tādiem, kas tur tagad steidzās no, no vienas aktivitātes uz otru, kaut kādus uzņemās papildus darbus, un viņš aicina paraudzīties uz to, kā mēs varam labi veikt tos savus ikdienas pienākumus un tie mazie, mazie darbi, ko mēs veicam, viņš arī min, piemēram, kādu māti, nu, tādu iedomātu māti, kas vienkārši rūpējās par saviem bērniem, piemēram, satiekot draudzenes, eh, izvairās eh, ne, neļauties eh, kārdinājumam aprunāšanai, un tad viņš runā par to, ka, lūk, šis ir tas viens tāds ikdienas svētuma piemērs. Um, mani pašu ļoti uzrunā tas, ko arī viņš angliski sauc par šiem uh, next door saints, vai, nu, mēs varētu latīs teikt, kaimiņu uh, svētajiem, uh, paraudzīties arī uz tiem cilvēkiem, kas mūs iedvesmo šobrīd, kas ir mums līdzās un kuri dzīvo svētu dzīvi. Mm, jā, tik tiešām svētums ikdienā, svētums mums līdzās. Tā ir tāda kā, tas ir kā zelta pavadiens, kas caurstrāvo šo, šo pavasta Franciska darbu. Un šodien, kad mēs svinam visu svēto dienu, mm, tad mēs varam tā kā padomāt par to, ka tiešām katoļu baznīcā ir daudz e, beatificētu un kanonizētu svēto. Un kā šīs grāmatas priekšvārdā saka mūsu bīskaps Andris Kravals, e, svētie un svētās ir kā dievišķās gaismas logi, caur kuriem mums atspīd mūžības gaismu. Viņi mums rāda ceļu uz laimi, viņi mums rāda, kā mums kļūt svētiem un svētības nesējiem. Un patiešām, ja mēs paskatāmies uz liturģisko kalendāru, tad mēs redzam, ka mēs neesam vientuļi. Tie svētie, kas ir debesīs, tie ir mūsu draugi, kas katru dienu ir līdzās ar mums, Ja mēs, protams, vēršamies un atceramies pie viņiem ar lūgšanu, eh, un eh, ja mēs viņus atceramies, viņi mums vienmēr ir līdzās. Bet eh, pāvests Francisks atgādina arī par šo ikdienišķo svētumu un tiem svētajiem cilvēkiem, svētajiem kristiešiem, kuri varbūt nav īpaši izcelti kā paraugi, bet kuri veido šo mistisko baznīcas miesu un uh, ienest tajā šo svētumu gaismu. Tie ir svētie, kuri varbūt nav nosaukti vārdā, bet viņi, kā tu teici, viņi mums varbūt ir tepat līdzās, varbūt mums ir palaimējies viņus satikt. Tie ir cilvēki, kas mūs stiprina, iedrošina būt labākiem, būt pilnīgākiem. Jāatgādinu klausītājiem, ka šodien sarunājamies ar, ar Arzī direktoru un arī ar um, izdevniecības uh, Vokse Klēzie uh, pārstāvi Žanita Narkeviču, kur uh, mums tad stāsta šī dokumenta kontekstā, kā pāvests mūs aicina būt svētiem šodien. Aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā, tu vari droši uh, dalīties ar mums, kā tu izproti uh, Eh, svētumu. Ko tev nozīmē būt svētam? Ja, jo šī eh, saruna, lai nav tikai tāds eh, mūsu dialogs ar Žaneti, bet arī gribam dzirdēt klausītāju tavu pieredzi, tavu kādu liecību vai ko tu domā par svētumu, tad tu vari droši zvanīt uz numuru 67 969 131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Tātad kā tu eh, saproti aicinājumu uz svētumu? Arī redzam, ka pāvests eh, Francisks mūs mudina uz tādu ikdienišķu eh, svētumu caur tādiem ikdienas, ikdienas pienākumu uzticīgu veikšanu un arī raudzīšanos uz tiem cilvēkiem, kas mūs var iedvesmot kļūt labākiem kļūt, eh, pilnīgākiem. Tā kā ļoti, ļoti ceru eh, klausītājus tavu iesaistīšanos, kā tu saproti eh, svētumu. Tā, ko tad mums pāvests piedāvā, Žaneti, varbūt runājot par šo ikdienas svētumu, kā mēs, jo kāds varētu teikt, es taču neko īpašu nedaru, es eju no rīta uz darbu, vakarā nāku mājās, varbūt palūdzos pa ceļam kādu lūkšanu, uh, man ir pavisam parastas ikdienišķas attiecības ar pārējiem, tad kā, ko pāvests mums saka, kā mēs varam iet šo svētuma ceļu? Kas mūs atšķir varbūt no, no tiem, kas neiet svētuma ceļu un dzīvo tāpat tādu parastu dzīvi? Nu, tik tiešām šajā darbā ir nodaļa, kas saucās skolotāju gaismā, kurā pavests Francisks mums no jauna atgādina um, svētības, kalna svētības. Un um, ļoti kā kompaktā, īsā veidā viņš mūs izved cauri visām kalna svētībām un pasaka, ka um, pats Jēzus mums māca caur šīm svētībām, kā sasniegt šo svētumu pilnību. Un tāpat um, mēs varam tā kā, uh, jaunā veidā varbūt izlasīt eh, šajā grāmatiņā, pārdomāt, dziļāk savā sirdī pārdomāt šo svētību ceļu. Un, eh, lai gan viņas izklausās it kā vienkāršas, saka pāvests, bet um, viņš saka, ka šis svētību ceļš nebūtu nav viegls un virspusīgs mēs varam izdzīvot šīs svētības pilnīgi, ja svētais gars mūs caurstrāvo un caurstrāvo mūsu dzīvi. Jo mm, svētība ceļš arī prasa no mums drosmi un spēku sekot un svētā gara iedvesmai un it kā iet pret straumi. Eh, <clears throat> tāpēc, ka mums ir jāatbrīvojās gan no sava egoisma, gan no slimkuma, gan no uh, lepnības un vājuma. Un, eh, <clears throat> tad, ja lasītājs arī paņems šo darbu tālāk uz priekšu, aiz šīs jau mm, trešās nodaļas, tad viņš mums atgādina mm, ceturtajā nodaļā par iezīmēm, kas ir svarīgas ikvienam cilvēkam mūsu garīgajos centienos, mūsu, eh, nu, kā lai pasaka, ikdienas dzīvē, kurā mēs nu, ejam piedzīvojam šo arī iekšējo cīņu ar sevi, kurā mēs pārvaram kādus vājumus, savu trauslumu. Un uh, eh, Pāvils Francisks ļoti vienkārši mums, mums atgādina par tādām iezīmēm kā izturība, pacietība, lēnprātība. Viņš mums arī, kas man arī ļoti patīk, viņš uh, mums atgādina arī par um, humora izjūtas nepieciešamību, ja? proti spēju pasmaidīt pašam par sevi, par, eh, par kaut kādu varbūt savu nepilnību vai <clears throat> eh, gluži otrādi kaut kādām ambīcijām, ja, kas būtībā šī humora izjūta kristiešiem ļoti, ļoti svarīga. Un viņš to saista arī ar spēju priecāties, ja, jo eh, nevienmēr būt ārkārtīgi nopietniem un koncentrētiem, bet arī um, spēt pasmaidīt par savu, par savām neveiksmēm. Viņš arī atsaucās uz vēstuli romiešiem, kas saka, ka prieks ir viena no svētā gara izpausmēm. Un tieši tā, un laikam jau prieks ir vispār tāds atslēga vārds eh, pāvestam Franciskam. Viņš mm. tiešām eh, vairākos savos darbos uh, Eh, mums atgādina, ka prieks ir kaut kas tāds, kas eh, caurstrāvo kristīgo dzīves eh, veidu, kristīgo aicinājumu. Un, protams, mēs varam arī pavaicāt, nu, kāda tad ir šī prieka daba, kāpēc, kāpēc kristietībā prieks ir tik svarīgs un uz ko tas balstās, vai tā ir tikai tāda mirklīga emocija, vai tas ir kaut kas dziļāks. Ja viņš arī aicina paraudzīties uz apustuli Pāvilu, kurš no vienas puses uzskaita visas tās grūtības, kam viņš ir gājis cauri, un otras puses tomēr viņš aicina priecāties kungā, ka tas eh, prieks ir arī tad, ja mēs eh, piedzīvojam kādas grūtības, pārbaudījumus un skumjas, ka tā ir drīzāk tāda iekšēja dvēseles nostāja. Mm, jā, šī dvēseles nostāja noteikti balstās uh, Um, gan ticībā, gan cerībā. Jo arī grūtību un arī nāves priekšā, ciešanu priekšā kristietis, viņš saglabā, neraugoties uz sāpēm, viņš saglabā um, iekšēju saskaņu. Un šo, šīs saskaņas, varētu pat teikt, līdzsver, prieka uh, pamats ir cerība, ka tu neesi pazudis, ka tu neesi atstāts, ka tu neesi viens. Un tā ir tāda, um, um, un kā tu teici, dvēseles stāvoklis stāja, cilvēks stāja eh, dzīves pārbaudījumu priekšā, kas eh, mums neļauj pavisam izkrist no šīs um, apziņas, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs nevaram pazust, ka viņš ir it īpaši ciešanās ir kopā ar mums. Un tas ir dziļākās paļāvības un varētu pat teikt prieka e, avots. Jā. Jā, tad e, klausītāji atgādinu, ka šodien sarunājamies ar e, Žaniti Narkeviču par svētumu, ko nozīmē būt svētiem, un esam Mēs eh, šo sarunu balstam uz eh, pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu gaudētiet eksultāte, eh, priecājieties un līksmojiet, gavilējiet, te ir tas latviešu tulkojums, un tas ir dokuments, ko pāvests pirms trim gadiem ir rakstījis mums par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē. Joprojām aktuāls dokuments, joprojām vērtīgs dokuments, un aicinam arī tevi uh, klausītāji iesaistīties šajās sarunās. Pagaidām nav vēl nevienas atbildes uz to, kā mūsu klausītāji saprot aicinājumu uz svētumu. Un kas ir tās jā, pirmās idejas, kas jums nāk prātā, nedomājot par to, vai tas būs pareizi vai nepareizi, bet kas ir tā tava izpratne, kas tev pirmā spontānā doma nāk prātā, ka tu dzirdi ka tu esi aicināts būt uh, svētam, tad droši zvani uz numuru 67 969 131, arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272 un labprāt tad priecāsimies par tavu iesaistīšanos. Tagad laiks īsai dziesmai. Kungs tava Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ja rādījām arī Latvija klausītāji, atgriežamies ēterā, ir 9.22 minūtes, 1. novembrī visu svēto dienā. Kopā ar mums arī uh, Vokse Klēzie un arī Rarzī direktore Žanitina Arkeviča un runājam par pavesta Franciska apustulisko pamudinājumu priecājieties un gavilējiet, tāpēc arī šī dziesma, uh, ga sveitīta tauta, kas gavilēt prot, uh, Pāvests eh, Francisks mums atgādina eh, tādu, nu, pamat mūsu aicinājumu būt par svētiem. Pirms mēs domājam, kādu profesiju izvēlēties un eh, kādu dzīves ceļu izvēlēties, mūsu visu kopīgais aicinājums ir būt svētiem. Tad uh, paldies arī tiem, kas jau uh, pamazām sākat iesaistīties šajā sarunā. Uh, tad aicinu tevi, klausītāji, padalīties ar to, kā tu izproti. Kas ir tā spontānā pirmā doma, kas tev nāk prātā, runājot par svētumu, par to, ka tu esi aicināts uz svētumu, tad droši pievienojies mūsu šai sarunai ar Žaneti, zvani uz numuru 67 969 131, vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272. Viens no klausītājiem mums ir uzrakstījis, ka Par svētuma ceļu gribas teikt nesen dzirdētu teikumu, ka svētuma ceļš varētu būt kā katru dienu mums ir cilvēki un situācijas, kas liek nemīlēt, tad svētuma ceļš ir katru dienu tieši pretēji šiem apstākļiem, atrast to, kāpēc mīlēt šos cilvēkus. Un Kāds eh, cits eh, raksta, es saprotu, ka nesaprotu, ko mūsdienās tas nozīmē. Liekas, ka kaimiņos tādu nav, ja nu vienīgi rādījumā arī Latvijā. Jā, mēs runājām par šiem kaimiņu svētījiem, par tiem cilvēkiem, kas eh, mūs var iedvesmot ar savu dzīves piemēru, un arī tad Žanetie mums dalījās ar to, ko pāvests raksta, ka tās būs pavisam parastas un ikdienišķas lietas, ar kurām šie cilvēki mūs iedvesmo ar to, kā viņi uh, veido attiecības ar to, kā viņi izturās pret vidi, to, kā viņi veic savu darbu, profesionāli, kvalitatīvi, labi, ka viņi izvairās, piemēram, aprunāt. Tā ir viena no, starp citu, tādām pāvesta Franciska biežāk pieminētajām lietām, ka izvairīties no šīs aprunāšanas cilvēkiem aiz muguras. Bet, jā, Žanete, tad no kurienes vispār mums rodās šis aicinājums uz svētumu? Tas ir kaut kas tāds, ko uh, ko atnes Jēzus, sakot, esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs, vai, vai kur slēpjas šis aicinājums? Paldies, paldies Pēter, ka tu atgādini tik tiešām, ka cilvēkiem ir daudz dažādi dzīves ceļi, dzīves formas, profesijas. Mēs, bet mums baznīca atgādina arī dogmatiskajā konstitūcijā Lumen Gentium, ka neatkarīgi no mūsu, e, mūsu kārtas vai stāvokļa, mēs esam aicināti uz mīlestības pilnību. Un pirms mēs kļūstam profesionāļi kādā jomā, pirms mēs vēl varbūt izvēlamies kādu noteiktu, noteiktu dzīves formu, būt konsekrētai personai, laulātiem vai kaut kādus citus ceļus, tad e, tas pamat, pamat lieta, būt laimīgiem, būt pilnīgiem kristiešiem, pieaugt mīlestībā. Un paldies tai klausītājai vai klausītājam, kas mums atgādināja par to, ka svētums ir saistīts ar mīlestību, ar mīlestības apliecinājumu ikdienā. Un es te varu nocitēt arī pāvesta Benedikta 16. sacīto. Gau galā Kristus ir tas, kurš mīl mūsos jo svētums nav nekas cits, kā pilnībā izdzīvota tuvāk mīlestība. Svētuma mērs nāk no Kristus tēla brieduma mūsos, jo tā tik ļoti mēs svētā gara spēkā savu dzīvi veidojam pēc viņa dzīves parauga. Um, jā, un tas jautājums par to, no kurienes mūsu, mūsos ir šis svētums. Kāpēc baznīca mums atgādina par to, ka mūsos ir kāds iekšējais cilvēks, ko nepieciešams atjaunot. Un šo iekšējā eh, cilvēka atjaunošanas ceļu baznīca sauc par svētapšanas, jeb svētdarīšanas ceļu. Grieķiski teosis vai latīniski santifikātio ceļu. Un mm, kas tas ir par iekšējo cilvēku, no kurienes tas ir mūsos. Un tad mēs patiešām varam tā dziļāk ieiet kristīgā izpratnē par cilvēku, kristīgajā antropoloģijā. Mēs eh, saprotam, ka cilvēks ir radīts pēc dieva attēla un līdzības, un tas ir tas dziļākais pamats mūsos. Tas ir tas, kas veido mūsu saikni ar Dievu, ar Kristu. Un grēks ir aptumšojis, aizēnojis, bet ne iznīcinājis šo dieva attēlu e, mūsos. Un mēs to varam iztēloties kā tādu ikonu, kā senu ikonu, kurā, e, kur ir pārklājuši putekļu kārtas. Un viss dzīves ceļš ir šīs ikonas restaurācija, attīrīšana. Un tāpat mēs varam teikt, ka šis tēls, eikona tēls, kas ir mūsos dieva attēls, viņš visas dzīves laikā ir, kā lai pasaka, nevis jārada no jauna, bet jāatklājas sevī. Tas nozīmē, ka mēs tā kā restaurējam, attīram šo iekšējo tēlu, ko Dievs mums radot ir mūsos ielicis un dāvājis. Šo ceļu mēdz saukt arī par um, mistisko ceļu. Um, tāpēc, ka um, šis ceļš ir saistīts aiz, ar aizvien ciešāku saistību ar vienotību ar Kristu, ar viņa no, līdzdalību viņa noslēpumā. Tāpēc arī um, šis ceļš tiek saukts par mistisku, jeb noslēpumainu ceļu. Un, um, mm, um faktiski faktiski ejot šo svētdarīšanas ceļu, mēs attīstam, mēs attīstam sevi pilnīgo cilvēcību, un svētais gars ir tas, kurš vada mūs šajā svētapšanā. Mm, svētapšanā un faktiski svētuma sasniegšanā. Ļoti svarīgs, varētu teikt, simbols šai ceļā – ir gaisma. Mēs runājam par tādu, eh, kāpēc saku par simbolu, jo mēs nerunājam par šo gaismu tādā redzamā veidā. Ja? Eh, mēs varbūt ikonās redzam, ka svētajiem ap viņu galvām ir šie svētuma gaismas, zeltie, zelta nimbi. Bet ikdienā, kad mēs satiekam eh, svētus cilvēkus, Eh, mēs varam šo gaismu sajust ar sirdi. Mēs to nevaram redzēt ar savu skatienu, bet mēs to varam sajust ar sirdi. Un šī gaisma, kas staro no šādiem cilvēkiem, svētiem cilvēkiem, eh, tā ienes mūsos mieru, prieku. Viņa pievelk mūs pie sevis. Bet nevis tādā egoistiskā nozīmē, ka katrs mēs ar savu personu šarmu pievelkam viens otru, bet tas ir Kristus. Tā ir Kristus gaisma, kas mūs, kas mums liek iemīlēt šos cilvēkus un tiekties pēc viņiem, pēc viņu klātbūtnes, jo mums vienkārši ir labi ar viņiem. Mēs piedzīvojam prieku un mieru. Un šie cilvēki ir miera nesēji mūsu dzīvēm. Tātad tas ir eh, šis aicinājums uz svētumu izriet no fakta, ka mēs esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības un ka mēs esam spējīgi uz personiskām attiecībām ar Dievu. Tieši tā, un eh, šīs, eh, nu kā lai saka, te ir līdzās, te mēs redzam to maksimumu, uz ko mēs esam aicināti, bet šis maksimums, svētums arī liek mums atgā, atcerēties par trauslumu par mūsu ievainoto dabu un par to, ka mēs neesam pilnīgi un ka mēs nevaram tā kā, kā sportā varbūt, ka mēs ar gribas spēku uzpumpējam savu muskuļus vai uztrenējam savu formu, bet ka šis svētuma ceļš, viņš prasa šo pazemību un uh, apziņu, ka tu esi Dieva bērns un ka svētums ir tas, ko tu nevis pats sasniedz, bet kas tev tiek Dieva žēlstībā dāvāts, un ka pats Dievs tevī atjauno šo iekšējo tēlu, iekšējo ikonu. Man arī patīk, ka pareizticīgo tradīcijā ir um, ļoti tāds trāpīgs tulkojums um, pripadobnī, um, tādam svētam cilvēkam pripadobnī tas, kurš ir sasniedzis šo līdzības pilnību ar Kristu. Viņš ir svēts, jo viņš ir līdz pilnībai sasniedzis šo atjaunojušo līdzību, atjaunojušo tēlu ar Dievu, Dievu pārsevi. Jā, Žanet, mums ir arī daži klausītāji atsūtījušies ziņas, par to, ko viņi, kas varbūt nāk spontāni tā prātā, un tad varbūt arī uh, uzklausot šīs atziņas, mēs varam to kaut kā no, no pāvesta perspektīvas pakomentēt. Um, klausītāji joprojām tu vari arī, ja vēl neesi paspējis padalīties, tad uh, padalies ar to, kā tu saproti svētumu, un savu aicinājumu uz svētumu, kā tu vari to realizēt eh, savā ikdienā, ko nozīmē būt eh, svētam. Varbūt ir arī kāds jautājums, tad eh, mēs labprāt arī centīsimies atbildēt. Bet jā, tad mums šobrīd ir atsūtītas trīs īziņas, viena no tām saka svētums. Tā pirmā un vistiešākā doma ir, tas nozīmē negrēkot. Otra īziņa mums saka, esmu pārliecināta, ka svētums sākas ar uh, apņemšanos būt godīgam, vispirms pret sevi un arī pret citiem, tad ir iespējams pieaugt eh, mīlestībā, tas jā, atsauc uz to, ko Žanet runāja par to, ka aicinājums svētums, svētum ir eh, darīt eh, visu ar mīlestību, un savukārt kāds cits klausītājs būt svētam nozīmē tiekties uz kaut ko vairāk, labāku, skaistāku, jēgpilnāku tajā, ko dari, darīt to, kas nav ērtākā un pierastākā rīcība. Vai Žaneti, tu vēlies kaut kā komentēt šīs īziņas, ko esam dzirdējuši? Um, jā, tik tiešām un īpaši uzrunāja šī, šis komentārs par taisnīgumu, jo um, īpaši kristiešu kontekstā tas ir ļoti svarīgi. Atcerēties, ka vispirms um, svētuma ceļš paredz um, šo iekšējo cīņu, iekšējo izaugsmu, iekšējo pilnveidu. Vispirms tā lielākā cīņa, kas cilvēkam jāizcīna, ir cīņa pašam ar sevi. Un um, man uzrunāja šis taisnīguma, taisnīguma pieminēšana, tāpēc, ka kristiešiem bieži vien nākās saskarsties ar situāciju, ka viņu sauc par liekuļiem ka viņi runā um, par ļoti pilnīgām lietām, bet paši nespēja izdzīvot šīs lietas. Un tāpēc viņus arī nu, apsūdz viņus tādā liekulībā, ka ar vārdiem viņi sludina ļoti augstu uzstādījumu, bet paši ir pāri. Un uh, te varētu arī būt šī, šis tāds pārmetums arī, ka, ka cilvēki nav godīgi pret sevi un godīgi pret citiem. Ja? Bet eh, man liekas, ka eh, cilvēkam, kurš iekšēji, iekšēji meklē šo patiesību, meklē, eh, meklē spēju būt godīgam pret sevi, taisnīgam vispirms pret sevi, viņam tad arī, ja viņš izcīna to sevī, tad viņš arī spēja patiesi liecināt, neliekuļot liecināt, neuzlikt par augstu to latiņu, ja? jo <clears throat> jo vārdi bez darbiem, viņi, viņi zaudē spēku, viņi zaudē šo liecības spēku. Pēc arī mums, <clears throat> mums vairāk pārliecina tie cilvēki, kuri cenšas dzīvot saskaņā ar lietām, kuras viņi sludina, nevis tādi, kuri sludina un apliecina ļoti skaistas, ļoti pilnīgas lietas, bet viņu dzīves forma, viņu rīcība ir pretrunā ar viņu vārdiem. Bet es domāju, iedvesmo arī tādi, kuri uh, sludina un ir spējīgi arī atzīt to, ka viņi paši nevienmēr spēj būt uzticīgi, jo uh, man liekas, ka uh, Uh, nu, teiksim, arī lasot šie, šie dokumenta sākumu, uz 14. un, un turpmākos paragrāfus, kur pāvis runā par to, ka tas ir arī tev, uh, Eh, viņš, viņš eh, nu, runā par, jo manī kaut kā arī uzrunāja tas, ko kāds klausītājs sacīja, ka tas vispirms nozīmē negrēkot, bet īstenībā ir tieši otrādāk atzīt to, ka jā, es esmu vājš, atzīt to savu trauslumu un ka man ir vajadzīga tā Kristus žēlastība. Pāvis saka, piemēram, dažkārt dzīvē sastopamies ar lielākiem izaicinājumiem un caur tiem kungs aicina mūs uz jaunu atgriešanos, kas ļauj uh, mūsu dzīvē labāk atklāties viņa žēlastībai, ka tā tad mēs um, nevienmēr, nu, varam būt tādi pilnīgi, uh, svēti, bet uh, kā pavas Benedikts arī ir sacījis, ka svēti ir tie cilvēki, kuri nevis negrēko, bet tie, kuri vienmēr uh, ceļās un iet tālāk. Un tas, ko tu arī sacīji par šo mīlestību, te arī pavests Francisks atsaucās uz kādu kardinālu, kurš bija ieslodzīts un tad viņš arī ir tajā mhm. ieslodzījumā nonācis pie atziņas, ka viņš dzīvos tagadējo brīdi piepildot to ar mīlestību. Ja es izmantošu visas iespējas, ko katra diena piedāvā, lai ierastās darbības paveiktu ārkārtējā veidā. Un tas arī nav nekas jauns, jo arī tāpat Terēze no bērna Jēzus ir runājusi par to, ka viņa darīs mazas lietas ar lielu mīlestību. Un tas tad ir tas ceļš uz svētumu, kas ir iespējams mums visiem, ka es to savu mazo uh, varbūt, kas man liekas pelēko necilo ikdienu, piepildu ar mīlestību uz otru. Un tad, tad arī mēs uh, iesim šo negrēkošanas ceļu, jo mēs um, nu, raudzīsimies uz kaut ko vairāk, uz kaut ko pilnīgāku. Jā, tik tiešām, <clears throat> tik tiešām Pēteri, runājot par šo spēju atzīt uh, savu vājumu, savu grēcīgumu, uh, tas ir tas realisms, um, Mm, ko ikvienam cilvēkam vajadzētu saprast, ja, ka viņš ir aicināts uz, uz pilnību, bet, lai viņš varētu šo pilnības ceļu iet, viņam patiešām ir svarīgi reāli pazīt sevi, pazīt savu dabu un tās trauslumu, tās ievainojamību. Un, mums, eh, runājot par svētumu un arī tas, ko tu minēji par attieksmi pret grēku, ja, ka mēs grēkojam, mums svarīgi ir uh, atjaunoties atkal savā apņēmībā, iziet no tā un iet šo pilnības ceļu, tas mums liek domāt par to, ka svētuma ceļš ir process, dinamisks process visa dzīves karumā. Un mēs tas nevaram, nav tāds statisks stāvoklis. No nu, jā, mēs, jā. un mēs nevaram reducēt eh, savu dzīvi tikai uz vienu brīdi. Un īpaši tad, kad mēs esam nonākuši kādā grūtākā situācijā, grēka situācijā, bezizdejas varbūt situācijā. Mums liekas, ka šeit ir visa mana dzīve. Es no tās nekad nepiecelšos no šīs situācijas. Bet mums ir svarīgi um, iziet no šīs sašaurinājuma un ieraudzīt, ka dzīve ir priekšā, ka, ka, ka patiešām man ir vajadzīga drosme, man ir vajadzīgs spēks redzēt tālāk, um, iet uz priekšu nesašaurināt savu dzīvi tikai uz šo situāciju. Vai arī <clears throat> otrādi situācijas, kas mums nes lielu prieku, tā kā tabora kalns mūsu dzīvē, mm. kur mēs patiešām atjaunojamies, mēs jūtam, jā, patiešām Dievs man ir tik tuvu, Dievs man iepriecina, jā, man ir tik viegli lūgties, jā. Uh, rekolekcijas, svētceļojumi. Mēs pēc tam izjūtam, cik grūti ir atkal atsākt ikdienas dzīvi. Ja? Mm. Tātad, jo mums liekas, ka mums jānokāp no šī tabora kalna un jāsāk atkal darīt visi ikdienišķie, varbūt rutīnas darbi. Un, kā tu teici, arī citējot eh, svēto eh, Terēzi no bērna Jēzus, ieraudzīt Dieva klātbūtni arī mm, šajās mazajās lietās. Um, jā, tad, tad ceļš uz svētumu kā, kā dinamisks, radošs ceļš, kurā, kurā mēs neesam atstāti vieni, kuros mūs vada svētais gars un mūsu draugi svētie, kas ir debesīs. Un arī tie cilvēki, kas mums līdzās, kas ir, eh, kas ir um, līdzīgs mūsu centienos uz laimīgu, pilnīgu dzīvi. Jā, mums arī Lilija raksta, man svētums nozīmē būt pēc iespējas vairāk mīlestībā, kas nevienmēr izdodas tik viegli, bet būt spēt darīt. Paldies, Lilija, par šo tavu īziņu. Varbūt vēl sagaidīsim kādu, kas piezina mums uz ēteru drosmīgo. Mums ir viena drosminiece, kas ir spējusi parakstīties, un daži vēl kas ir atsūtījuši īziņas. Liels, liels jums paldies par iesaistīšanos. Tad atgādinu, ka jūs varat iesaistīties šajā sarunā zvanot uz numuru 679 969 131 arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Varbūt jums ir arī kāds jautājums par eh, svētumu, par to, kā būt svētiem, tad droši izmantojiet šo ēteru. Eh, mēs esam runājuši par to, no kurienes izriet šis aicinājums uz svētumu, ka mēs esam kā dieva ikonas, eh, jo mēs esam radīti pēc dieva attēla un līdzības. Mēs esam runājuši par to, ka mēs svētumu piepildam savā dzīvē, darot labi to, ko, mēs, ko mums šodien apstākļi prasa vai ko mūsu status eh, pieprasa, ka tas ir visu mūsu pamata aicinājums, pirms vēl mēs izvēlamies dzīves stāvokli vai profesiju un tā tālāk. Pāvests arī min tādas divas galējības, ko cilvēki reizēm pārprot, ko nozīmē būt svētiem. Varbūt, Žaneti, tu vari mums īsumā pastāstīt par šīm divām galībām, kas būtu tad tas zelta vidusceļš, ko mums pāvests piedāvā. Jā, <clears throat> tik tiešām pāvests um, šo darbu par svētumu um, raksta mūsdienu kontekstā. Viņš arī grib parādīt tos izaicinājumus un traucēkļus, kas, um, ar kuriem cilvēks saskarās mūsdienās, iz, mēģinot izdzīvot svētumu ceļu. Un arī gribu atgādināt, ka šajā grāmatiņā Maks eh, Klēzija centusies arī kontekstualizēt šo darbu Latvijas, Latvijas garīgajā mm, tradīcijā, varētu teikt, un šeit ir arī mūsu teologa Andra Marijas Jerumaņa pēcvārds, kurā viņš varbūt padziļinātāk skaidro šos izaicinājumus, bet pavads Francisks tik tiešām eh, mums atgādina par eh, šiem diviem ienaidniekiem, jeb traucēkļiem, Viens no tiem ir gnosticisms. Gnosticisms, vārds gnosis, zināšanas, ja, tā tad zināšanas. Tā ir ļoti sena, mm, sena tāda nobīde no mācības, kas ir veidojusies jau agrīnijos gadsimtos. Tā ir tendence domāšanā, tendence garīgajā ceļā veidot kaut kādu elitāru, elitāru mācību un kurā kristietība faktiski zaudē savu eh, vienkāršību. Un eh, daudzus gadsimtus eh, baznīcas tēvi un arī apoloģēti, viņi īpaši pirmajos gadsimtos cīnījās pret šo gnosticismu, lai parādītu, ka, ka kristietība ir domāta visiem. Tā nav kāda slepena doktrīna, slepena mācība izredzētajiem vai skolotajiem. skolotajiem kur, eh, kur patiešām eh, grib eh, tīri loģiski ar prātu izskaidrot visu dievu noslēpumu. Te ir ļoti svarīga šī bība dieva patiesības lieluma priekšā. Un Pāvils Francisks mums arī atgādina, cik, cik svarīgi ir saglabāt šo kristietības vienkāršību. 46. punktā viņš mums atgādina svētā Asīs Franciska um, piemēru, kurā, eh, kurā viņš saka sekojošā. Svētais Asīs Francisks, redzēdams dažus savus sekotājus mācām doktrīnu, vēlējās izvairīties no gnosticisma kārdinājuma. Tāpēc viņš rakstīja svētajam padojas Antonam, Man patīk, ka tu māci brāļiem svēto teoloģiju. Ja vien to darot, tevī nezūd lūkšanas un dievbijības gars. Un tāpat tiek minēts arī mm, svētā Bonaventūras e, piemērs un viņa vārdi. Vislielākais viedums, kas vien var pastāvēt, ir auglīgi izdalīt to, kas mums ir dodams, ko esam saņēmuši tieši tāpēc, lai to izdalītu. Un, um, uh, faktiski, jā, patiešām um, uh, šajā nodaļā par mūsdienu gnosticismu uh, Pāvils Francisks mūs brīdina no pārprastas cilvēka domāšanas vai prāta spējas izcelšanas, kurā prāts ir bez dieva un bez miesas. Ja? Tad, tad, eh, tas ir tas kārdinājums veidot kādu <clears throat> elitāru, <clears throat> eh, pārspīlētu mācību. Tas, protams, nenozīmē, ka zināšanas par eh, ticību ir jāatmet mm-hmm. vienkārši, lai tās, lai nav tā, jo viņš te arī runā par to, ka ir tad tāda vēlme padoties lepnībai, ka lūk ir tie, kas nezin, un tad esam tie, kas mēs, kas zinam. Jā, jā bet tad, tad kas ir šī otra galība? Ehm, <clears throat> otra galība ir tā sauktais mūsdienu pelagiānisms, kur ehm, savukārt tiek mm, nepareizi izprasta griba. Mm. <clears throat> Tu jau nedaudz minēji arī raidījumu sākumā par to, ka e, cilvēki savos centienos pēc svētuma vai pēc kādas pilnības, viņi kaut kā pazaudē šo sadarbību ar Dievu šo pazemību Dievu priekšā. Viņiem liekas, ka viņi paši saviem spēkiem visu var, um, var panākt ar savu gribu. Galvenais ir gribēt, un, un tad es varu visu paveikt. Ja? Tā tad uh, šī gribas deformācija, kas piemīt šim um, pelagianismam, kur griba zaudē šo pazemību Dieva priekšā. Mēs it kā uh, Mm. Tiecamies visu darīt saviem spēkiem. Piemēram, arī mm, cilvēki, kas varbūt pārprot meditācijas, meditācijas eh, ceļu, viņiem liekas, ka meditācija ir kāds stāvoklis, kurš, kurā es nepārtraukti pats kontrolēju, kā es kāpju pa kādām garīgās izaugsmas kāpnēm, aizmirstot par to, ka, ka pats kungs ir tas, kas mūs vada, svētais gars ir tas, kas mūs pārveido, transformē, un nevis mēs paši savas gribas eh, spēkā to darām. Un eh, patiešām šī pelagiānisma tendence, viņa pastāv cauri gadsimtiem, un tas, ka pavas Francisks runā par to arī mūsdienās šodien – Tas parāda, ka tiešām tā ir nevis kāda vēsturiska tendence, kas ir kaut kur pagātnē ar putekļiem pārklājusies, bet patiešām tā ir tāda, ehm, tāds strāvojums, eh, varētu teikt, eh, cilvēkā, eh, cilvēka garīgajā ceļā, pārbaudījums, ar kuru mums arī jārēķinās šodien. Un jāmāk to atpazīt arī savā darbībā. Tad jāmāk attiecināt to arī uz sevi, kad mēs skatāmies, kā kā mēs cenšamies, eh, kā mēs cenšamies eh, izdzīvot šo kristīgās dzīves pilnību. Jā, viņš arī norāda, ka tā ir tāda apmātība ar likumu bez patiesas mīlestības, ka tikai lūk pareizi ievēroti visi priekšraksti, uh, Eh, es domāju, ka tas arī ir, piemēram, šobrīd eh, redzams, eh, nu, piemēram, pandēmijas kontekstā, ka mums liekas, ka mums ir obligāti jāapmeklē svētdienas svētā mise, jo tāds taču ir likums, jā, bet, ja, bet mēs neņemam vērā to, ka, piemēram, ir lūk šī epidemioloģiskā situācija, ir likums, teiksim, valsts likums nosaka labāk to nedarīt, lai neizplatītu šo slimību, tad eh, mēs redzam to, ka ja es par spīti tomēr meklēšu iespēju kā pa kluso to izdarīt, zināmā mērā tad es kļūstu par tādu likuma burta kalpu, kur nav šīs mīlestības. Jā, šī situācija ir liels pārbaudījums mums visiem kristiešiem, īpaši svētkos, ka tik ļoti gribās būt klāt svētajā misē un izdzīvot šos svētkus liturģiski, sakramentāli. Bet es domāju, ka katrā no mums ir šīs sāpes par to, ka mēs nevaram piedalīties tā, kā mēs gribētu. Likums, es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi šajā gadījumā, šajā pandēmijas gadījumā apliecināt rūpes par otru cilvēku, mīlestību uz otru cilvēku, tajā, ka mēs ne, nevēlamies apdraudēt viņu. Tas ir patiesais brālīgums, kur mēs uh, apzināmies uh, to, ka mēs esam atbildīgi viens par otru. Un uh, par to mums arī atgādina Pāvils Francisks. Un uh, patiešām te mēs arī redzam, ka ir kādi kristieši, kuri par katru cenu nesakojot baznīcas aicinājumam, uh, būt uzmanīgiem un šajā brīdī atteikties varbūt no, no svētās misas apmeklējuma, viņi tomēr atrod šīs praugas. Un nu, tas arī ir tāds elitārisms. Lūk, es esmu pilnīgāks kristietis, mm. jo es neraugoties ne uz ko, kas notiek, es darīšu tā, kā es vienmēr esmu darījis. Un uh, lai tur vai kas notiek, uh, vai es tur esmu Nu, kā tad es kādam varu nodarīt pāri? Ja? Ir ļoti svarīgi, ka e, kristietībā ir ļoti svarīgas divas tādas dimensijas. Tas ir prāta, e, prāta un sirds sadarbība, žēlastības un dabas sadarbība. Šajā brīdī mums ir jāskatās uz to, ka, ka patiešām. Ka tiešām mums ir e, jāseko baznīcas piemēram, paraugam arī pāvesta Eh, pāvests Francisks mums eh, rāda šo piemēru arī. Eh, bijušais pāvests Francisks, Benedikts 16. kurš savos pārpa 90 gadiem viņš arī vēlējās parādīt savu piemēru un rūpēs par, rūpēties par citiem cilvēkiem un tiešām būt atbildīgiem. Mm. Aicinājums uz atbildību šobrīd tas ir svarīgākais. Bet arī atcerēsimies, ka katra cilvēka situācija ir īpaša, unikāla. Varbūt kāds piedzīvo šajā laikā īpašas sāpes, un viņam ir patiešām ļoti nepieciešama priesteru un uh, sakramenta klātbūtne tieši šajā brīdī. Tāpēc arī būsim tā uzmanīgi kādu kritizējot, ja, bet arī, arī diemžēl, uh, diemžēl jāatzīst, ka šis gnosticisms, jeb šīs īpašās elitārās, pilnīgās kristietības pārbaudījums mums arī stāv priekšā šai situācijā, ka mēs redzam, mm. ka ir kādi, kuri ir pilnīgāki kristieši, kuri redz, atļaujās neievērot ne valsts, ne arī baznīcas aicinājumu. Jā, paldies, paldies par šiem diviem tādiem grāvjiem, no kuriem uzmanīties. Mums arī klausītāji tad ir paskaidrojis, ko viņa saprot ar vārdu negrēkot. Tas nozīmē izvēlēties labo un atmest ļauno. Ideālā variantā katru mirkli, zem kā paiet jebkurš labais centiens, taisnīgums, neaprunāšana, prieks un tā tālāk. Bet ja sāk prātot, ka tas ir normāli, ka esmu grēcinieks, visi jau tādi, un tas nekas, tad cilvēks parasti spēlēs ar grēku nevēlas atteikties no kāda sev mīļa grēka un attaisno savu grēcīgo dabu uh, un nevēlēšanos mainīties. Jā, tas tiešām mēs neat, ne, esam aicināti nevis attaisnot sevi, bet reiz arī pieņemt sevi, uh, ka mēs esam un, un atzīt to, ka esam grēcinieki. Savukārt Anita mums raksta, paldies Anita, uh, man reiz tika mācīts, ka svētums ir dzīve kopā ar Dievu, tad nu tā arī dzīvoju. Izglītībai ar to ir maz sakara, lai svēto aizlūkšanas izlolot, nesam sevī dzīvības pilnību. Jā, bet tomēr arī Dievs mums dod prātu un uh, dzīvot kopā ar Dievu, tad nozīmē arī iepazīt visu to, ko Dievs mums ir devis un, un uh, atklāt ar kādu mērķi un kāpēc viņš to mums visu ir dāvājis. Jā, paldies visiem, kuri iesaistījāties šajā raidījumā, paldies visiem, kuri rakstījāt īziņas, dalījāties ar savām pārdomām, ko jums nozīmē svētums, un Žaneti, liels, liels paldies par to, ka mums ir latviešu valodā pieejama šī grāmata, uh, ka mēs to varam iegādāties. Eh, paldies par eh, tavu un arī tad eh, komandas darbu, kas ir tulkojuši, kas ir noformējuši, kas ir tad arī rediģējuši šo tulkojumu un rakstījuši komentāru. Paldies arī tad par to, ka varēja mums atgādināt šajā visu svēto dienā, ko nozīmē būt svētiem, ka patiesībā visu svēto dienu, var teikt, ir arī tāda mūsu pašu diena, kur mēs esam aicināti raudzīties ne tikai uz tiem, kas ir bijuši pirms mums, bet kādi mēs esam šobrīd. Jā, paldies tiešām priesterim Mihālam Volhovam par tulkojumu, Arturam Hansonam par redakcijas darbu, Līgai Krēžai par brīnišķīgu skaisto noformējumu, Andrim Marijam Jerumanim par uh, ļoti izcilu teoloģisku pēcvārdu un bīskapam Andrim Kravalim par, par priekšvārdu šai grāmatiņai, tā ir labi nostrādāta. Un noslēgumā es gribētu varbūt eh, pabeigt ar pāvestu Francisku vārdiem no, šīs, no šī darba. Nebaidieties mērķēt augstāk, ļauties, lai Dievs tevi mīl un atbrīvo. Nebaidieties ļauties, lai svētais gars tevi vada Svētums nemazina tavu cilvēcību, jo tā ir tava vājuma sastapšanās ar žēlastības spēku. Svētie pārsteidz, rada apjukumu, jo viņa dzīve aicina iziet no mierīgās un notrūnošās viduvējības. Nu, lūk, tad mm, patiešām nebaidīsimies mērķēt augstāk un mm, iziet no šīs komforta savas zonas, no viduvējs eh, remdenas dzīves, meklējot patiesu mīlestību, patiesu svētumu. Paldies, Žaneti, paldies, ka tev bija laiks būt kopā ar mums un uh, ceram, ka vēl kādreiz varēsim tikties šeit ētrā. Paldies! Jā, paldies jums eh, visiem, kas, kas iesaistaties, kas klausāties, eh, kas eh, dalaties ar savām pārdomām. Paldies arī tiem, kas atbalstat rādījumu arī darbu. Atgādinu, ka mēs joprojām esam tādā ļoti interesantā šobrīd procesā, kad esam pieteikušies nu jau visām četrām frekvencēm, kurās mēs vēlamies skanēt, tad ļoti ceram, ka ar jūsu atbalstu uh, Ja gadījumā šie konkursi tiks uzvarēti, varēsim arī tad aprīkot eh, šīs frekvences ar saviem raidītājiem un skanēt gan Kuldīgā, gan Tukumā, gan Talsos, gan arī Saldu, kā aicinām uz lūkšanām un arī aicinām tad uz uh, ziedojumiem, eh, lai mums pietiek gan uzturētās ikdienas izmaksas, gan arī tad paplašināt savu skanējumu. Un pavisam drīz tad turpināsim ar tēva Latasta pārdomām un tad jau uh,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 Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu pulksteni 9 ar atkārtojumu pulksteni 11 vakarā.